Juro que lo vi corriendo, guachi, quiero que corra de nuevo. El barrio lo sabe, lo vieron, van en tres cuadras del guero. Sigo esperando ese tiro, digo, me lo prometieron. Nadie sabía que corría tan ligero. Quiero money, dinero para mamar el mundo entero. Nego, me las que a todas debo cambiar de mi inferior. Grupo nuevo. haciendo la de cuero Ropa nueva, joya nueva, grupo nuevo Making money pa' mi mamá por si muero Y a mi puta díganle que si la quiero En el juez se están vendiendo la de juego Ropa nueva, joya nueva, grupo nuevo Making money pa' mi mamá por si muero Y a mi puta díganle que si la quiero Si quiere brillar o a mi contador si hay problemas de dinero. Dicen que voy a rico tantas fechas en enero, que me siguen los pin por mis aumentos financieros. En siempre me compro la de juego, me saludan todos los dealers cuando llegó Cuando salgo por el barrio soy el Diego, me conocen, me la venden, No por el como esa blanca que tu cruz, oye Que tienes miedo, que a falta de virtud, oye Y poco huevo terminaron en el club, oye Pete De telonero, pero, Se me acerca la fulana interesada con ganas de saber que es el modo diablo de que faban No hay trabajo pero sobra pico y pala Sé que sus amigas van a dejarla volver a mi cama A la mía, la del rico, la del guana Quiere que le voy a volver a correrme en su cara La dirección de la mansión censurada Muchas putas quieren pipa pero nunca porque loca viniste a comer Tomar desayuno y tocársela al rey Tomarte el asunto de ser niñera, portera y chofer No me cocines lo mismo que ayer Bañate tranquila, bañate, ok esto toalla es tuya, usala y volvé Te trajo ropa nueva, papi Noel no creativo el flex, me rompo mi money en los pares del mes Estoy fucking flotando y no hay culpa de Abel Evadimos drones que compramos de a 100 100 mano no activa y el hasta arriba nos vamos al west Tu mano perdida, un club sin salida, multiplique el 100 Tengo 100 jaguares corriéndome el tren Te juro que lo vi corriendo, guacho y quiero que corra de nuevo El barrio lo sabe, lo quiero un run tres cuadras del guero Sigo esperando el tiro, digo me lo